Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթի կասատությունում լավ է, տանը ավելի լավ։ Արցախյան շարժման դերն ու նշանակությունը տարածաշրջանային արդի զարգացումների համատեքստում Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում կազմակերպված կլոր սեղանի թեման էր։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունը ստեղծվել է 2008 թվականին։ Այն զանգակ հաստատության կարելի է ասել իրավահաջորդն է։ Զանգակում խնամում էին սահմանափակ կարողություններով երեխաների։ Ծախսերը պետությունը չեր հոգում։ Գիշերօթիկը պետական հոգացության ներքո է եւ այստեղ ընդունում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների։ Հաստատությունը նախատեսված է մինչև 25 երեխայի համար։ Այսօր այստեղ 24 երեխա է խնամվում։ Երեխաների ուղիղ կեսը Ստեփանակերտից է։ Վերջին պատերազմի ժամանակ ծնողներից ոմանք իրեն զավակին տուն են տարել։ 2021 թվականին հաստատությունն իր հարկի տակ ընդունել է 12 երեխայի, այդ թվում տեղահանվածների։ Երեխային այստեղ խնամում է միջև չափահաս դառնալը, 18 տարեկանը։ Այսօր ամենափոքր երեխան 7 ամսական է, երկուսը 2 եւ երկուսը 4 տարեկան։ 4-ը ուսանող են, մյուսները դպրոցական կան եւ քույր ու եղբայր 2 տարեկան եւ 4 տարեկան Մարտակերտի շրջանից նրանց հայրը վիրավորվել է 44 օրյա պատերազմում երեխաներից նա ժամանակավոր է բաժանվել Ստեփանակերտի եւ Բերձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունները միավորվել են։ Բերձորի գիշերօթիկից երկու երեխա է խնամվում Ստեփանակերտում։ Նրանց ծնողները Մարտունու շրջանից են։ 2020 թվականի հոկտեմբերի սկզբներին հաստատության երեխաներին տարհանեցին։ Սոս մանկական գյուղ կոտայք հաստատությունում նրանք շրջապատված էին հոգատարությամբ ու ջերմությամբ, պայմանները նախանձելի էին։ Այնուամենայնիվ երեխաները կարոտում էին Արցախին, օրերի են հաշվում, թե երբ կավարտվի գիշերօթիկի շենքի նորոգումը, որպեսի վերադառնան։ Նորոգումը քիչ երկար տևեց, վերադարձան անցած հուլիսին։ Այդպես էլ բակը փողոցի կողմից մնաց չցանկապատված, չնայած Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ցանկապատելու անհրաժեշտության մասին քանիցս բարձրաձայնել է։ Հաստատության երեխաները սովորում են համար 9 դպրոցում, ասում է Նուշիկ Բաբայանը, տնորենին նա է փոխարինում։ Դասերից հետո վերադառնում են գիշերօթիկ, ճաշում են եւ ամեն մեկը իր խմբի դաստիարակի հետ դասապատրաստում են անցնում։ Ազատ ժամանակ ունենում են խաղալու, ըստ իրենց նախասիրությունների ինչ որ բանով զբաղվելու։ Ամեն մի խմբի երեխա տարիքի համապատասխան դասապատրաստումից հետո անցնում են տարբեր խաղերի կամ ինչ որ զբաղմունքների դասերակի հետ միասին։ Խաղեր սենյակի ներսում թե նաև նաև դրսում ֆուտբոլ, բասկետբոլ են խաղում։ Տղա երեխաները այցելում են սպորտի խմբակներ, սամբո, աղջիկ երկու երեխա հաճախում են խմբակ վազքի, թեթև ատլետիկա։ Ունենք աշխատանքի հրահանգիչ, ուսուցիչ երեխաների հետ պատրաստում են տարբեր աշխատանքներ, նաև խոհարարություն, նաև տղա երեխաների հետ փայտից ինչ պատրաստություն, գործություն, նաև ունեն գոբելենի դաստիարակ, որը գալիս է շաբաթը մեկ անգամ։ գիշերօթիկի շենքային հնարավորությունները սահմանափակ են։ Դրսի տարածքը փոքր, խաղահարապարակները ոչ մի չափանիշի չեն համապատասխանում։ Սաներին լիարժեքորեն նախապատրաստել 18 տարեկանում ինքնուրույն կյանք մտնելու դժվար է, անհնարին։ Այստեղ ինչպես մի մեծ ընտանիք են եւ երեխայի ծննդյան օրը նրա համար տոն դարձնելու սովորությանը խստորեն հետևում են։ Երեխաների ծննդյան օրերը մենք այստեղ նշում ենք տորթով, փուչիկներով։ Ծնողները հաճախ են այցելում, հետաքրքրվում իրենց երեխաների առօրյայով։ Կան ծնողներ, որոնք շաբաթական մեկ անգամ կամ երկու շաբաթա մեկ այցելում են, նաև երեխաներին են տանում տուն։ Դեպք է եղել, երբ երկու քույրերն իրենք են տուն գնացել գիշերօթիկի թեթև մարդատար ավտոմեքենայով, տեսնելու վատառողջ հորը։ Քանի որ խոսք եղավ փոխադրամիջոցի մասին, ասեմ, որ հաստատությունը նաև ավտոբուս ունի։ Դրանով երեխաներին տեսարժան վայրեր են տանում զբոսանքի։ Մինչև պատերազմը գիշերօթիկը հովանավորների պակաս չուներ։ Հիմա էլ են երեխաներով հետաքրքրվում, սակայն մեկ-մեկ։ Բորիս Տոնյանը Ստեփանակերտից է, 10 տարեկան։ Ինչպես է անցնում օրդ։ Լավ։ Ինձ մավեքամում Զագորոպեն։ Որտեղ եք էքսկուրսիա գնացել։ Գանձասար։ Որտեղ սրանում ես սովորում։ 5։ 5-րդ դասարանում։ Մեկ-մեկ չես ցանկանում դուրս գալ գիշերօթիկից։ Էնում է։ Հարցնում ես դասյարակից կամ տնորենից։ Եթե հարցնում եմ ժամավեք ժամապից Մավ է օրավում տեսնում, ու փաթորը իր կորապես ընդողում քամստում։ Ծնողները այցելում են, թե դու ես միշտ գնում տուն։ Ոնք են ընկա։ Քանի երեխա եք տան։ Երկու, ցնտղա։ Մտերիմ ընկերուն ես։ Լավլի։ Ո՞վ է։ Ալեքս։ Ձեր դասարանում է սովորում։ Չէ, Ալեքսը 8-ին։ 8-րդ դասարանցի։ Դպրոցում ինչ գնահատականներով են սովորում։ 5-րդ։ դասապատրաստման ժամ էր, դասյարակն օգնում էր երեխաներին կատարելու տնային աշխատանքները։ Աշխատանքը շատ դժվար աշխատանք է, ամեն երեխայի առնձին մոտեցումը ցուցաբերում, տարբեր դաստիարակչական աշխատանքներ ենք տանում, գիշերօթիկի բակում, տարբեր խաղեր ենք կազմակերպում, Այսպես հետաքրքիր անցում իրանց առօրյան։ Ըստ ձեզ հետաքրքիր է անցում, իսկ ըստ երեխաների հետաքրքիր աստը։ Հա, հա լավ էլ անցել։ Հա, շամելով չեք ընկա։ Եթե սեղանին խորոված կա, երեխայի համար քեֆ է։ Երբ ընտանիքում չի մեծանում, նրա ուրախությունը դա է։ Ինչքան էլ լավ վերաբերվեն երեխաներին գիշերօթիկում, լավ պահեն, լավ կերակրեն, միևնույն է, յուրաքանչյուրը սրտատրոպ սպասում է, թե երբ տուն կայցելի կամ երբ տնից տեսակցության կգան։ Երեխայի համար բնականը ընտանեկան միջավայրում հարազատների շրջապատում ապրելն է գիշերօթիկում ջանում են, որ երեխաներն իրենց լավը զգան, արագ հարմարվեն նոր կյանքին, ներդաշնակություն տիրի տարբեր ընտանիքների երեխաներից կազմված նոր ընտանիքում։ Այն, ինչ սոցիալական եւ այլ պատճառներով երեխան չի կարող ստանալ իր ընտանիքում, լավ խնամքն է, որը տալիս է գիշերօթիկը։ Այն, ինչ չի կարող տալ գիշերօթիկը, հրազատի ամենօրյա սերն է ու գուրգուրանքը։ Դժվար է ասել, որն է կարևորը՝ լավ խնամքը, թե սերն ու գուրգուրանքը հարցնողն ինքն է ընտրություն կատարում։ Որոշողը երեխան չէ։ Գիշերօթիկում լավ է, տանը ավելի լավ։ Որ մի երեխան հակառակը կպնդի։ Եթերային ձերուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնը կազմակերպել էր կլոր սեղան նվիրված Արցախյան շարժմանը։ Մարտման նպատակն կայանում էր նրանում, որ հրավիրենք նաև մարդկանց, ովքեր այդ ամեն ինչի ակունքներում կանգնած են եղել։ Հովիկ Ավանեսով համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Որովհետև եթե ուզում ենք պատմությունը լիարժեք իմանալ, պետք է իմանանք մարդկանց ովքեր կանգնած են նշել դրա ակունքներում եւ ստանալ մեկակի մանրամասն տեղեկատվություն։ Այսի տեղեկություններ, որոնք հետասարքսերն որոշ մասին հնարավորան նաև տվյալ Նման հիմնախնդիրների հետ կապված կողոր սեղան քննարկումներ կազմակերպել են ֆարդերանով։ Եվ հրավիրել են ագրադատությունների հատուցներում են կանգնած եղել, որպեսզի վերանենք այն խնդիրները, որ կա, ու նաև նմանատիպ ջուրսեղանների քննարկումների միջոցով շփկենք այն սխալները, որ արկա են մեր քաղաքականության մեջ, որպեսզի գոնե մեզանից եկող։ Հաջորդ ծերունդը Արցախյան շարժման, Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, որը ոչինչ 4-ին ավարտել ոչ 2020 նոյեմբերին, այլ մինչև մեր հարցի լուծումը մեր պայքարը լինելու, որպեսզի իմանա օբյեկտիվ եւ իրական տեղեկատվություն։ ինչպես սկսվեց շարժումը, ինչպես հասնել Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչմանը, մեր պետության կարգավիճակի հստակեցմանը։ Այս հարցերի շուրջ քննարկման մասնակիցների տեսակետները միշտ չէ որ համընկնում էին։ Սլավիկ Արուշանյան, շարժման ասկերանի նախաձեռնող խմբի ղեկավար ամենաչարչարկվող հարցը, որ ասում են, որտեղից սկսվեց։ 30 տարի հա անցած ասում են, ամեն ինչ սկսվեց հադրուտից Մի քանի օր առաջ ասացին, որ փետրվարի 12-ին ժամը 3-ին առաջին հադրությունը հանրավարք եղել։ Կոմիտաս բանալին բարեբախտաբար արձանագրել է այդ փաստը, ասկերանում կոնկրետ եղել է փետրվարի 12-ին ժամը 11-ին։ Ժամերի հարցը։ Այդ օրը բոլոր տեղերը եղել է։ Ինչի է եղել հանրավարքը։ Այս հրա վրա չեն ուշադրություն դարձնում։ Շատ կարևոր փաստեր կա, որոնք ուղակի խեղաթյուրումա կամ չի ներկայացնում։ Փետրվարյան շարժումը արմատականորեն տարբերում է մինչև այդ մեր բոլոր շարժումներից։ Մինչև այդ ստորագրահավաք էին կազմակերպում առանձին ձեռնարկություններ, անհատներ, մշակույթի գործիչներ դիմում էին, որ վերադասում էր հարցերը լուծի։ Մշակեցինք որոշման նախագիծը 3 կետից բաղկացած, որ քննարկվել է ամբողջ հանրապետությունում, ընդունվել է Եվ այդ որոշման նախագիծը ինչով է տարբերում։ Որոշման առաջի կետով մենք ոչ թե խնդրել ենք Կենտկոմին, այլ Լեռնային Ղարաբաղը հրճակել ենք Հայաստանին միացած։ Ահա ամբողջ տարբերություն նախորդ բոլոր ստորագրությունների ու փետրվարին։ Փետրվարի 1-ից սկսվում էր ընդհանուր ժողովներ։ Որոշեցինք, որ այդ ժողովները համապատասխանեցնենք հաշվետու ժողովների հետ, պետական միջոցառման հետ, բայց խնդրեցինք, որ կամ միջոցառումից առաջ կամ միջոցառումից հետո առանձին ժողով եք անում առանձին արձանագրությամբ եւ որոշում ընդունում երկրորդ կետով խնդրեցինք այն ժամանակ ես իրաբանորեն այդքան լավ չի ուսումնասիրի հարցը, խնդրեցինք, որ մի հարցը քննարկեն եւ լուծեն, էլ արդեն մենք փաստորեն լուծել ենք, հրճակել ենք, իրանք իրավական ձևակերպում տան եւ վերջում հավաստացրինք երրորդ կետով, որ մեր հարցը բխում է ԽՍՀՄ ժողովրդների բարեկամության եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացում արագացնելու շահերից։ Այդ ժամանակ էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասին Գարբաչովի հանրակրվեր էր արել։ Ժողովները իր հետևից սկսեցին կայանալ, արդյունքները ապշեցուցիչ էր։ Երբ որ միասին նստում քննարկում են, քվեարկում են, դա ուրիշ բան է, երբ որ առանձին մի թփիտակ, մի ծառի տակ կամ գախնի ստորագրել ես տալիս, այն էլ ոչ թե հրճակում, այլ խնդրագիր։ Եվ ահա Երբ որ Ադրբեջանի կոնգրեսի կենկոմը տեսավ, որ սա արդեն ստորագրահավաք չի, ստորագրահավաքի նկատմամբ նրանք արդեն իմունիտետ են ձեռք բերել։ Եվ նույնիսկ ստորագրահավաքը օգտագործում էին Ղարաբաղը հայաթափելու համար։ Ամեն անգամ ինտելիգենցիային, առաջավոր մտավորականներին ձեռնարկությունների ղեկավարներին հանում են աշխատանքից, արտաքսում են, ով այդ մասին խոսում էր։ Այս անգամ բայց որոշեցին գալ անմիջապես խեղդել շարժումը պատվիրակություն եկավ Կենտկոմի քարտուղարներից, Կանավալովը, Կենտկոմի ադմինիստրացիայի բաժնի վարիչ Ասադովը եւ ելի մի քանի հոգի փետրվարի 11-ին երեկոյան գախնի որոշում են կայացնում, թե ինչ ուղղությամբ պիտի հարվածեն, որ կարողանան շարժումը կասեցնել։ Ուղղությունը ընտրված էր այսպես. կարևոր տեղեր հաշվի առնելով Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մարտունի Հադրուտ եւ Մարտակերտ մեր տեղացի ղեկավարներին ուղարկեցին։ Հադրուտ Վահան Բախշիևիչին, Մարտակերտել Հենրիխ Պողոսյանին։ Ըստ կարևորության շարժումը ոդքի է կանեցել ոչ թե ստորագրավակ, այլ այն ժողովները։ Ժողովները ուխտի նման մի բան է, որ մեր ժողովուրդը ուխտեց, որ սա Հայաստանն է եւ վերջ։ Հրճակում ենք Հայաստան։ Իբրև բոլորս չգիտենք որ դա Հայաստանն է, բայց ժողովը ուրիշ էֆեկտ ունեցավ։ Ժողովը նորություն էր Ղարաբաղյան շարժման 65 տարիների պատմության մեջ նոր խոսք էր եւ դա կարողացավ ժողովրդին ոտքի կանել 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում առաջին հանրահավաք անցկացնելու մտահղացումը Սլավիկ Արուշանյանինն է։ Ինքն էլ կազմակերպել է այն։ Ցավոք, մինչև հիմա շարժման պատմության մեջ կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս իրադարձությունը ներկայացվում է խեղաթյուրված, ոմանց կողմից չիմացության պատճառով, ոմանց կողմից միտումնավոր։ Արցախցու մեջ ազգային ոգին արթուն պահելու գործում անգնահատելի դեր է կատարել մտավորականությունը։ Այս շարժումը ինչով է գնահատվում արդյունքով թուրքացումից Լեռնային Ղարաբաղը ազատվել է։ Սոկրատ Խանյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ես գիշերը չեմ քնում, քանի որ մինչև կար մեր շուկա արդեն ինչ որ թուրքական այս մասի մենք պետք է մտածենք ում դիմենք, ինչպես անենք, որ ընդհանրապես կարմիր շուկայից դեն հադրութը բանազուրից սկսած լինի մեր լեռնային Ղարաբաղի գազի մեջ։ Մեզ մնում է հայկական Լեռնային Ղարաբաղը ամեն կերպ պաշտպանենք, մենք կարգավիճակ չունենք։ Կարգավիճակը մեր ինքնությունն է, մեր մտածումներն են, ազատագրական պայքարի շարունակելու մեր վճռականությունն է։ Պայքարի ճանապարհի պետք է միասնական լինենք, բռունցքվենք, հավատում եմ, որ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Ինչու նոր պատերազմ եղավ դեպի նպատակ տանող ճանապարհին ինչ սխալներ ենք արել, որի վերջո շեղեցին մեզ ու հանգեցրին մարդկային եւ տարածքային կորուստների։ Այս հարցերը քննարկվող թեմայից դուրս էին։ Սլավիկ Արուշանյանին տվածս հարցն ու պատասխանը լսենք։ Պարոն Արուշանյան, դուք 80-ականներին կարողացաք կազմակերպել ժողովրդին ցաներ իրավիճակից ելքը գտնել։ Խոսենք մեր օրերի մասին։ Այսօր ելքը ո՞րն է ըստ ձեզ։ Արցախը ինչպես կարող ենք պահել եւ հետագայում կորցրածը վերադարձնել։ Ինչ էլ անել ունենք պետք է Հայաստանի Հանրապետության հետ պայմանավորված են։ Եթե նույնիսկ անկախության էլ գնանք, ելի պիտի իրենց հետ պայմանավորված լինենք, ու եթե քաղաքական անհրաժեշտությունից ելնելով մեզ պետք է որոշ ժամանակ անկախություն, մենք Ռուսաստանին շատ ենք պետք։ Որ ասեմ միայն իրանց, իրանց չի, բայց Ռուսաստանին ամենաշատն ենք պետք։ Պիտի ներկենտրոն ստեղծենք, կարողանանք մշակենք։ Սա մեկ կամ մի փոքր խմբի գործ չի, ոչ մեկ անհատ չի կարող այսպիսի բարդ իրավիճակից ամենակարևորը մեր շարժման արդյունքը նա է, որ մեր հարցը արդեն դարձել է միջազգային հարց։ Մենք այն ժամանակ հազիվ ենք կարող կենտկոմի պատնեշը ճեղքենք ու ներկայացնենք, հիմա շատերը իրանք են հետարքրում Ղարաբաղով գալիս։ Համոզված եմ, քանի գնա, քանի ավելի է մեծանալու հետարքրությունը Ղարաբաղի հարց։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 18-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։